darbas ir gyvenimas. Dievas yra visatos, gyvybės, šviesos ir džiaugsmo šaltinis. Tarsi saulė šviesa, tarsi veržlios šaltinio versmės liejasi jo palaiminimai jo kūriniams. Jei žmonių širdyse gyvena Dievas, tai jo teikiama gyvybė, meilė ir palaimomis bus perdudama aplinkiniams mūsų gelbėtojas džiaugiasi tobulindamas ir atpirkdamas puolusią žmoniją. Dėl to jis nepagailėjo savo gyvybės ir paneigęs gėdą iškentė nukryžiavimą. Angelai taip pat darbuojasi kitų laimiai. Tai jiems teikia džiaugsmą. Tai, ką savimilo supranta kaip pažeminimą, tarnavimą nelaimingiems blogo būdo ir žemesnės padėties žmonėms, yra šventųjų angelų darbas. Pasiaukojančios Kristaus meilės dvasia - tai dvasia viešpataujanti danguje ir esanti dangiškosios laimės esmė. Tai dvasia, kurią turės Kristaus sėkėjai ir kuri įkvėps jų darbus. Jei širdyje puoselėjama meilė Kristui, jos malonaus aromato negalima paslėpti. Jos įtaka jūs visi, su kuriais mes bendrausime. Kristaus dvasia širdyje yra tarsi gaivinantis šaltinis dykumoje, žūstančius pagirdantis gyvybę duodančių vandenių. Meilė Jėzui pasireikš troškimu dirbti taip, kaip jis dirbo žmonijos palaimai ir atnaujinimui. Jis skatins mylėti, užjausti, švelniai ir jautriai elgtis su visais dangiškojo tėvo kūriniais. Gelbėtojo gyvenimas žemėje nebuvo lengvas. Jis gyveno ne savo, bet atkakliai, uoliai ir nenuilstamai dirbo, kad išgelbėtų žmoniją. Nuo gimimo iki mirties ant kryžiaus jis ėjo išsižadėjimo keliu. Nevengdama sunkumų, kankinančių kelionių, varginančių rūpeščių ir darbų. Jis sakė, žmogaus sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Skaitome Mato Evangeliją 20 skyrių 28 eilutę. Tai buvo jo gyvenimo tikslas. Visa kita buvo antrailiai dalykai tarnaujantis tam tikslui. Vykdyti Dievo valią ir baigti jo pradėtą darbą buvo kasdieninė jo duona. Dirbdamas Jėzus užmirždavo save ir savo interesus. Todėl visi besidalyjantis Kristaus malonę turi būti pasiruošę bet kokiai aukai. Įdant tie, už kuriuos jis mirė, galėtų gauti tokią pačią dangiškąją dovaną. Jie turi padaryti viską, kad pasaulis, kuriame jie gyvena, taptų geresnis. Šventoji dvasia veikianti žmoguje parodo, kad jo širdis yra visiškai atsinaujinusi. Vos tik žmogus ateina pas Kristų, jam kyla noras paskelbti kitiems, kokį brangų draugą jis įsigijo. Jis negali slėpti širdyje tokios šventos tiesos jei esame aprengti Kristaus teisumu, jei jo dvasia yra mūsų širdyse ir teikia mums daug džiaugsmo, mes nesugebėsime tylėti. Jei mums yra tekę pamatyti ir pajusti, jog viešpats yra geras, mes turėsime ką papasakoti. Kaip Pilypas suradęs išgelbėtoje, kviesime pas jį kitus mes stengsimės parodyti jiems Kristaus žavesį ir patrauklumą, atskleisti, kokią nematomą tikrovę laukia pasaulio. Jie trokšia eiti Jėzaus pramintų keliu. Jie labai norės, kad ir aplinkiniai pamatytų Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Apie tai rašoma Evangelijoje pagal Joną pirmame skyriuje 29 eilutėje. Mūsų pastangos padaryti kitus laimingus atneš palaimas mums patiems. Toks ir buvo Dievo tikslas, kad mes taip padalyvautume atpirkimo darbe. Jis suteikė žmonėms teisę tapti dieviškosios esybės dalimi, kad jie po to laimintų artimuosius. Tai pati didžiausia garbė. Didžiausias džiaugsmas, kurį Dievas galėjo suteikti žmonėms – Tie, kurie tik dabar įsitraukia į šį meilės tarnavimą, bus atvesti prie savo kurėjo arčiausiai. Dievas būtų galėjęs pavesti šį atsidavimo reikalaujantį tarnavimą, skelbti Evangeliją dangiškiesiems angelams. Savo tikslų įgyvendinti jis galėjo pasinaudoti ir kitais būdais. Bet be galo mus mylėdamas, jis nusprendė padaryti mus savo Kristaus ir angelų bendradarbiais. Kad galėtume dalytis palaiminimais ir džiaugsmu, kurį suteikia nesavanaudiškas tarnavimas ir jausti tą patį dvasinį pakilimą. Mes galime būti vieningi su Kristumi tik gerai suvokę jo kančias. Kiekvienas pasiaukojimas stiprina geradarystės dvasę mūsų širdyse ir priartina mus prie pasaulio atpirkėjo, kuris būdamas turtingas dėl jūsų, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Skaitome antrame korintiečiams laiške, aštuntame skyriuje, devintoje eilutėje. Tik dirbant darbą, kuriam buvome sukurti, gyvenimas gali tapti mums tikrą palaimą. Jeigu jūs pradėsite dirbti, kaip to nori Kristus, ir laimėsite jam sielų, jūs trokšite ir alksite teisumo. Jūs pajusite, kad jums reikia gilesnio dvasinio patyrimo, kad jūs turite geriau pažinti dieviškusius dalykus. Jūs viso to prašysite Dievą. Jis sustiprins jūsų tikėjimą, o jūsų siela – numalšins troškulį prie gilaus išsigelbėjimo šaltinio. Gyvenimo sunkumai ir išbandymai skatins jūs tyrinėti Bibliją ir melstis. Jūs auksite Kristaus malonę ir pažinimu, bei įsigysite turtingą dvasinę patirtį. Nesavanaudiško tarnavimo kitiems dvasia suteikia charakteriui tvirtumo, pastovumo, Kristaus grožio, o pačiam žmogui teikia ramybę ir laimę. Jo siekiai tampa kilnesni. Širdyje nelieka vietos tingumui ir egoizmui. Tie, kurie naudosis krikščioniškomis malonėmis, auks dvasiškai ir taps stiprus, kad tarnautų Dievui. Jie įsigys aišku dvasinį regėjimą. Jų tikėjimas nuolat didės jų maldos bus karštesnės ir stipresnės. Dievo dvasia veikianti jūsų dvasia sukel sieloje šventus askambius dieviškajam prisilietimui. Tie, kurie pasišvenčia dirbti kitų geroviai, eina teisingų išsigelbėjimo keliu. Vienintelis būdas aukti malonę - nesavanaudiškai atlikti kiekvieną Kristaus mums pavestą darbą mes turime daryti viską, ką sugebame. Kad padėtume tapti laimingiems tiems, kuriems reikia mūsų pagalbos. Ir prisidėtume prie jų laimės kūrimo. Stiprybė įgyjama patirtimi, o patirtis aktyviai gyvenant. Tie, kurie nori krikščioniškai gyventi, pasyviai primdami per malonę duodamas palaimas, nieko nedarydami dėl Kristaus, paprasčiausiai valgo duoną veltui. Ir fizinėme, ir dvasinėme pasaulyje tai baigėsi asmenybės unikimu ir išsigimimu. Žmogus atsisakęs judinti rankas ir kojas, greitai nebegalės jomis naudotis. Taip ir krikščionis, nesinaudodamas Dievo duotomis jam jėgomis, ne tik nebeauga Kristuje, bet praranda ir turėtas jėgas. Dievas numatė Kristaus bažnyčią būti tarpininkė gelbsint žmoniją. Jos tikslas - skelbti pasauliui Evangeliją. Tai privalo daryti visi krikščionis, kiekvienas pagal savo talentą ir galimybės. Pažinę Kristaus meilę mes tampame tarsi skolininkai tų, kurie jo dar nepažįsta. Dievas davė šviesą ne tik mums vieniems jis davė ją, kad skleistume kitiems. Jei visi Kristaus sėkėjai būtų pasiruošę vykdyti šią pareigą, tai vietoje vieno, dabar skelbiančio Evangeliją pagoniškom šalims, atsirastų tūkstančiai skelbėjų. O visi negalintys būti misionieriais paremtų juos savo lėšomis, nuoširdžia užuojautą maldomis. Sielų gelbėjimo darbas – būtų uoliau vykdomas ir krikščioniškose šalyse. Norėdami dirbti Kristui, mes neturime palikti artimųjų ir vykti į pagonišką šalis, jei mūsų pagalbos reikia namie. Mes galime darbuotis Kristui šeimos ratelėje, bažnyčioje, tarp bendradarbių ir žmonių, su kuriais bendraujame. Didesnę savo gyvenimo žemėje dalį gelbėtojas praleido kantriai dirbdamas Nazareto dailydės dirbtuvėse. Tarnaujantis angelai lydėjo gyvybės viešpatį jam bendraujant su žemdirbėjais ir darbininkais. Jo niekas nepažino ir nešlovino. Jis nuoširdžiai dirbo savo darbą ir užsimdamas kukliu amatu, ir gydydamas lygonius, ir vaikščiodamas audringomis Galilėjos ežero bangomis taip ir mes, vykdydami net mažiausius įpareigojimus, nežymus ir nepastebėmi gyvenime, galime vaikščioti ir darbuotis kartu su Jėzumi. Apaštalas sako, kiekvienas jūsų broliai, koksai buvo pašauktas, toks ir te pasilieka prieš Dievą. Skaitome pirmame korintiečiams laiške, septintame skyriuje, 24 eilutėje. Verslininkas gali dirbti taip, kad šlovintų viešpatį, kuriam yra ištikimas. Jeigu jis yra tikras krikščionis, tai savo darbais rodi šį tikėjimą ir atskleidž žmonėms Kristaus dvasę. Stropus ir olus amatininkas gali dirbti taip, kaip tas, kuris triūsė vaikščiodamas tarp Galilėjos kalvų. Visi besivadinantis krikščionimis turi dirbti taip, kad kiti matydami jų gerus darbus pradėtų šlovinti savo kurieją ir atpirkėją. Daugelis atsisako tarnauti Kristui Dievo suteiktomis dovanomis, nes kiti yra gabesni ir turi kitokių privalumų. Jie mano, kad tik talentingi žmonės turi skirti savo sugebėjimus tarnauti Dievui, kad tik išrinktieji yra apdovanoti ypatingais gabumais. O kiti nėra pašaukti į dovanų dalybas ir negali dirbti Kristui. Bet šito nesako Biblijos pavyzdys. Šeimininkas pasišaukęs savo tarnus kiekvienam nurodo jo darbą. Ir mažiausias pareigas gyvenime mes galime vykdyti su meile kaip viešpačiui. Skaitome kolosiečiams laiške trečiame skyriuje 23 eilutėje. Jei visa širdimi mylime Dievą, mūsų gyvenimas liudistai mūsų sups maloni Kristaus dvasia, o mūsų įtaka kitiems didės ir laimins juos. Jūs neturite laukti palankių aplinkybių, kad pradėtume tarnauti Dievui. Jūs neturite mąstyti, ką apie jūs pagalvos pasaulis. Jeigu jūsų kasdieninis gyvenimas liudėja jūsų tikėjimo tyrumą ir nuoširdumą, tai kiti įsitikins, jog jūs trokštate jiems gero ir jūsų pastangos nebus bergščios. Kukliausias ir nuolankiausias Jėzaus mokinys gali būti palaiminimu kitiems. Jis gali net nesuprasti, jog daro kažką ypatingai gero. Bet jo įtaka sukelia vis didėjančias palaimų bangas. Nors apie jų pasiekmes jis gali ir nežinoti iki paskutinės atpildo dienos. Jis nejaučia ir nežino, jog atlieka didžiulį darbą. Jis nesikamuoja nerimaudamas dėl sėkmės, tik ramiai eina pirmin, sažiningai dirbdamas Dievo jam pavestą darbą. Tokie žmonės gyvens neveltui. Jie vis labiau darysis panašus į Kristų. Jie tiks svarbesniam darbui ir busimajame džiaugsmingame gyvenime. Nes jau žemėje bendradarbiavo su Dievu.